Tak sme opäť spolu. A ja som rád, že môžeme byť ako bratia a sestry spolu. Že to sú chvíle, ktoré sú veľmi, veľmi dobré, keď bratia a sestry prebývajú spolu, keď môžeme Boha oslavovať, keď môžeme byť a spolu a chváliť pána. Ja môžem povedať zo svojho života, že skutočne zažívam povzbudenie a to, že Boh Boh nás eh, drží vo svojich rukách a cez chvály môžeme prijať a cez modlitby môžeme prijať pozbudenie, môžeme prijať to, čo je tak veľmi potrebné. Mne veľmi chýba, keď nie som tu v nedelu. Bol taký čas, že som asi 2-3 nedele za sebou nebol a už <laughs> som nevedel, čo so sebou. A je čas, aby sme mohli aj nazrieť do Božieho slova. A verím, že Boh bude dnes eh, hovoriť svojim slovom k nám. No, ja som si dnes eh, pripravil kázeň. Nedal som tomu názov. Názov si môžete dať každý <laughs> sám. Ale chcel by som sa zamyslieť nad textom, ktorý je zaznamenaný v 91. žalme. A trošku sa do neho zahryzneme, trošku ho rozoberieme. Není to náhoda, že som si ho vybral, lebo ho deťom čítam večer, pretože v súťaži o biblická súťaž pre deti o kráľa kráľov je práve tento verš sa majú deti naučiť, či žalm sa majú naučiť celý. Tak e, som, som deťom, deťom čítal tento žalm, ešte ho nevedia z pamäti, ani ja ho neviem z pamäti, ale tak nejak som sa ne, do neho pozrel hlbšie a, a pokúsim sa a, to, čo mi Boh dal do srdca, priniesť vám. Takže žalm 91. Kto v skriši najvyššieho prebýva a odpočíva v tvoni všemohúceho, ten vraví hospodinu. Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v neho dúfam. Lebo on vytrhne ťa z pasce lovca od zhubného moru. Peruťou svojou prikrie ťa a nájdeš útočište pod jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavezou. Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vodne ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo poludne pustoší. Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desať tisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži. Len pozrieš očima a uzrieš odplatu bezbožných. Keďže hospodin je tvoje útočište, postavil si si najvyššieho za útulok. Nič zlého sa ti neprihodí, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neurazil o kameň. Po levoch a zmiach budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Budem ma vzývať a vyslyším ho. Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie. keby som jedno veto zhrnul, o čom je tu hovorené, tak by som povedal, že toto je zaslúbenie pre tých, ktorí veria, dôverujú a utiekajú sa k Bohu, k Bohu, že bude našim bezpečím a ochrancom. Čiže je to zhrnutie takých zasľubení pre tých, ktorí veria, dôverujú a utiekajú sa Bohu, že Boh bude s nimi, bude ich bezpečím a bude ich ochrancom. A keď sa pozrieme na prvé dva verše, tak tam uvidíme, že je spomenutý Boh v štyroch menách. Najvyšší, všemohúci, hospodin a môj Boh. Nikdy som si to tak nevšimol, až keď som to tak nejak hĺbšie pozeral, až tu som si všimol, že Boh je tu spomenutý v, štyrio, v štyroch menách. Isto viete, že v židovstve sa mena nedávali len tak, hoci ako, ale meno v židovstve sa dávalo alebo vyjadrovalo najhlbšiu charakteristiku človeka. Najhlbšiu, čo, to, čo ho najviac charakterizovalo. A Židia považovali meno a prirodzené vlastnosti človeka za synonyma, za niečo, čo je veľmi podobné. A toto je aj vo vzťahu s našim Bohom. My nedokážeme Boha charakterizovať jedným slovom, alebo nejakou definíciou, alebo nejakou jednou charakteristikou a preto má Boh množstvo mien. Isté ste sa s tým stretli, hej, v hebrejčine, a meno Jahve, El Shaddai a tak ďalej, šalom. Každé má nejaký ten čiastkový význam. Boh má veľa mien. A je to kvôli tomu, aby sme z časti pochopili, alebo z čiastky poznávali, aký je Boh. A v týchto menách sú ukryté charakteristiky. A ešte jeden aspekt by som chcel pri tom vyzdvihnúť, že Pán Boh častokrát zmenil meno človeka a v s týmto sa stretávame v Biblii, v starom a v novom zákone, že pán Boh zmenil alebo pozmenil uh, meno človeka a malo to svoj zámer. Keď bol Abrám, Boh ho zmenil na Abraháma. Hej? Boh ho predurčil k niečomu, že bude otcom národov. Šavol na Pavla. Šimona na Petra vždy, keď sa človek stretol s Bohom, Boh ako keby Boh zmení jeho smerovanie, aj naše smerovanie. Námena nezmenil, ale predsa len to niečo odzrkadľuje. Odzrkadľuje to to, že Boh dáva nové smerovanie životu a človeku. A boh, boh používa svoje mena na to, aby zjavil svoje vlastnosti. Aby sme to lepšie pochopili. Porozumieť Božím Božím menám nám umožní porozumieť Bohu samotnému. A teraz k týmto menám. Prvé, ktoré tam je to spomenuté, je najvyšší. Čo znamená najvyšší? Je to s veľkým N. Nie je to náhoda, že je to s veľkým N. Že to nie je s malým N. Existujú rôzne inštitúcie, ktoré majú v názve vyšší, najvyšší, hej, najvyšší kontrolný úrad a ja neviem čo ešte, nižší kontrolný úrad. Toto má, toto je Božie meno najvyšší. Čo znamená? Je, to najvä, je najväčší, najväčší Boh. Je väčší než ktokoľvek a čokoľvek. Je väčší než akýkoľvek človek a je to najvyššia autorita. Od neho pochádza autorita. On je pôvodca autority a on je najvyšší. Už nie je vyšší od neho. A Boh hovorí, kto v skríši najvyššieho prebýva už nie je vyššia z kríša. Toto je najvyššie zabezpečenie, najvyššia poistka. A Boh chce, aby sme si uvedomili, že On je, on je ten najvyšší Boh. A je veľmi dôležité, v čo veríme a v koho dúfame v našom živote a ku komu sa utiekame. Uh, <clears throat> je, to, je to, k čomu sa utiekame nejaký človek? alebo nejaká istota naša v živote, nejaká práca, alebo istota, že vo verejnom obstarávaní úspejem cez nejaké konexie alebo v moci postavených, lebo ľudia, ktorí sú v moci postavení, majú určitú autoritu, určitú moc, niečo môžu, niečo zmôžu. Preto, preto existuje to, to hriešne, že sa ľudia utiekajú a snažia sa uplatniť nejakú tú známu z najvyššieho ale my máme známosť u toho naj, najvyššieho a to je náš Boh. Ak je Boh tvojim mocom, tak je aj tvojou skrýšou, pretože si si postavil najvyššieho za skrýšu. Takže tu je ten aspekt toho najvyššieho. Boh je, už nie je od neho vyšší. A druhý, druhá vlastnosť, ktorá tu je spomenutá Božia, je všemohúci. Čo znamená všemohúci? všetko môže, že? Má všetku moc. Je to niekedy nepredstaviteľné, že ako je ťažko sa to do toho ľudského mozgu nejak alebo srdca dostáva, ale Boh je všemohúci, má všetku moc. Nikdy ho nič nezaskočí. Nie je ničím prekvapený, nie je ničím obmedzený a na všetko, všetko je na ňom závislé. Avšak my máme skúsenosť e, Eh, zo svojho života, že ľudia, ktorí majú moc, určitú obmedzenú, pretože sú pod autoritami, že aj ju zneužijú, alebo nevykonávajú ten svoj úrad spravodlivo, že? Zažívate to. Ale Boh je zárukou toho, že sa tam sklbuje absolútna spravodlivosť a všemohúcnosť. A to je to je niečo, čo je istoto pre naše životy. Aj keď sme v našom živote mohli zažiť sklamania alebo veci, kedy mal niekto nejakú vysokú moc a ju zneužil alebo zneužíva. Boh je mocný, aby eh, naplnil naše potreby, aby sa o nás postaral v každom čase. Eh, tretia charakteristika je hospodin. Jahve je vždy nemenný. Jeho prítomnosť je stále s nami. Nie, je nielen všade prítomný, ale je prítomný s nami. Je prítomný s tými, ktorí veria uh, v Pána Ježiša Krista, veria, že Boh je, je náš Otec. A tu by som chcel uh, podotknúť jednu vec. Aký je rozdiel medzi Všemohúcim a Hospodinom? Pomôžem si jedným textom, E, z Exodu 6.3. Možno trošku viacej prečítam. Je to pasáž z druhej knihy Mojžišovej, 6. kapitola, kedy pán Boh povoláva Mojžiša do služby, aby vyviedol, vyviedol izraelský národ z Egypta. A tu je zaznamenané toto. A zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, hovorí Boh, hej, k Mojžišovi. A zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, ako Boh všemohúci, ale svoje meno hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých egyptiania zotročovali a rozpomenul som sa na svoju zmluvu tuto je napísané, že a zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi ako Boh všemovci, ale svoje meno hospodin som im nedal poznať. Čo to je? Čo to znamená? Keď si zoberieme Abrahamov, Izákov, Jakobov život tak nejak v skratke, alebo dotkneme sa len jedného z nich, tak si uvedomíme, čo Boh, alebo si uvedomíme, čo Boh urobil v živote tohto muža. Boh ho vybral z chaldejského úru a povolal ho, aby ho následoval a že s ním má veľký zámer, že z neho zníde veľký národ. A Boh mu dal veľké zasľubenia. A zasľubenie bolo aj v tom, že mu dá syna, z ktorého zíde ďalší národ, ktorý poniesie meno Božie a z ktorého zíde spasiteľ a tak ďalej, tak ďalej. Tu sa zjavuje Boh Abrahamovi ako Boh všemohúci, ako ten, ktorý je mocný urobiť to, čo zasľúbil a čo povedal. Že nie je obmedzený, že on to, čo povie, to sa aj stane a to aj naplní vo svojom čase. A tu sa píše, ale svoje meno hospodin som im nedal poznať. Naše, a druhá vec je, naše poznanie Boha závisí od toho, do akej miery sa On nám, nás poznať. Čiže my svojim úsilím môžeme niečo dosiahnuť, ale Boh sa musí nám dať poznať. A tu je, že a svoje meno hospodin som im nedal poznať. A čo znamená poznať sa ako hospodin? A keďže sa čítame kontext Mojžiša, ako ho Boh povoláva, a tomu predchádzajú modlitby Izraela, keďže sú zajatí v Egypte, Boh sa im dáva spoznať ako Boh hospodin. Ako ten, ktorý má v sebe rozmer mena, ktoré zaručuje vykúpenie a záchranu. Hospodin. Ten, ktorý vykupuje a zachraňuje. Pretože ako keď si budeme čítať eh, Mojžiša ďalej, ako bol povolaný a čo cez neho Boh robil, tak Boh vlastne Izraelcov vykúpil, zachránil. A toto Boh robí v našom živote. Boh nás vykupuje, Boh nás zachraňuje, Boh nás vytrhuje zo zlých vecí, Boh nás očistuje. A Boh sa nám zjavuje ako ten, ktorý je hospodin. Jahve. Štvrtý, štvrté meno, s ktorým sa stretávame v tomto žalme, je môj Boh. Čo vyjadruje táto vlastnosť alebo táto charakteristika, že môj Boh. Je to niečo, čo ako bytostne nejak môžeme vlastniť, že on je, môžeme povedať, že moja stolička, alebo môj dom, hej, moje auto, môj Boh, čo vyjadruje? A vyjadruje pravdu, že Boh sa rozhodol pre dôverný vzťah s tými, ktorí mu dôverujú. Neznamená to, že my vlastníme Boha, pretože my ho nevlastníme, on vlastní nás ale vyjadruje to, vyjadruje tú blízkosť. Že boh chce byť blízkym Bohom. Boh chce byť blízkym Bohom každého z nás, každého z nás a nie len tých, ktorí sme tu, ale aj mimo tohto priestoru, tejto budovy. A my sme mohli do dôverného vzťahu s Pánom Ježišom a dôverného vzťahu E, s nebeským mocom vstúpiť na základe obete Pána Ježiša Krista, na základe odpustenia, ktoré máme v ňom a môžeme zakúsiť blízkosť a nielen zakúsiť, ale rásť v blízkosti vo vzťahu mm, k Bohu. On je vzdialený a od nikoho z nás. Keď som bol človek, ktorý nepoznal pravdu o o väčšnosti, pravdu o odpustení a Bibliu som nepoznal vôbec, tak som bol dosť taký nábožný človek. Nebol som nejaký veľmi zlý, ale mal som za, na rováši nejaké veci. A pre mňa boh, bo, bol Boh nejaký veľmi vzdialený. Ja som sa modlil dosť pravidelne, minimálne raz do týždňa. A chodil som aj na bohoslužby a tak ďalej ale vo srdci som bol veľmi prázdny. Skrýval som to za takú masku takého, takej slušackosti a tak ďalej. Ale stretol som ľudí, ktorí mi povedali o tom, že Boh zmenil ich život. A to mi rozprávali ľudia, ktorých som predtým videl ich život. Videl som ich život a bol veľmi zlý. Zrazu boli veľmi, veľmi zvláštni. Nie, že by lietali v oblakoch, ale boli veľmi boli zmenení. A boli usmievaví, ale zároveň nerobili zlé veci. A zrazu mi rozprávali o tom, že Pán Ježiš môže byť tvojim priateľom a že ti môže odpustiť hriechy. A, a že uveril v Boha. A tak mu hovoríme, no počúvaj ma, ale však ja chodím už 20 rokov tiež tam, kde ty a ako čo, si sa, ako, čo sa s tebou stalo, že ty si teraz uveril v Boha, ako však to je normálne, však aj ja verím. Ale on nám trošku ináč rozprával o tom a hovoril nám o Biblii a tak ďalej a tam som potom mohol uveriť, že Boh uh, môže byť veľmi blízky. Boh nie je vzdialený od nikoho z nás a Boh chce s každým uh, mať osobný vzťah. Jednu vec som tomu človeku ešte povedal, že on mi hovoril, že uver v Pána Ježiša, budeš mať väčší život, odpustené hriechy a môžeš žiť vo vzťahu s ním. Veľmi jednoducho. A ja mu hovorím, ho, ho, ho, to je veľmi jednoduché. <laughs> To je nejaké veľmi jednoduché, <laughs> počúvaj ma. To je to iba tak, akože iba toto urobíš a akože to je veľmi jednoduché, to sa mi veľmi nezdá. A on mi hovoril, áno, práve, práve preto, že to je tak jednoduché. A potom som pochopil, keď som sám sa otvoril Božiemu slovu a Božej láske, že práve tá jednoduchosť je Božia jednoduchosť. Pretože človek hľadá nejaký svoj spôsob, ako sa dostať k Bohu, svoje veci má, svoju agendu, svoje schopnosti, svoje skúsenosti, aj svoju predstavu alebo tradíciu, v ktorej žije – ale Boh nabúrava všetky tieto koncepty ľudské a prináša svoj koncept. Koncept veľmi jednoduchý, ktorý, je blá, ktorý hovorí aj vo svojom slove, že kázanie o Kristu je bláznostnou svetu. Ale tým, ktorí veria, je Božou mocou na spasenie. A tam som potom pochopil, že toto je, toto je Božia, Božia láska, Božia blízkosť. Ale Boh nechce len zostať pri tom, že, Eh, príde moment, kedy odovzdáme svoj život Bohu, ale Boh chce, aby sme ten vzťah rozvíjali. Keď, si, eh, keď sa oženíš alebo vydáš, tak eh, určitým spôsobom začínaš spoznávať toho, s kým začínaš žiť. A vstupuješ do toho vzťahu s tým, že jo, už tak veľa o ňom viem, veď sme chodili spolu. Zďaleka to tak nie je. A trvá veľmi dlho, ak nie na celý život, kým sa spoznávame a vieme o sebe. Nie len, že po tej fyzickej stránke, že sa spoznávame, alebo v komunikácie, ale hlboko vo svojom vnútri, v svojich myšlienkach. Viete, isto, isto tie príklady mm, spolužitia ľudí, ktorí sú možno 40-50 rokov spolu a je to veľmi vzácné a je to Božie, keď sú takto ľudia spolu a majú sa radi ešte pri tom, a Eh, u nich to funguje už tak, to len z počutia, ja to nemám zažité, <laughs> že len sa pozrú na seba alebo niečo naznačia a už vedia, čo kto si myslí. A myslím si, že otázka vzťahu je otázka na celý život. A to Boh nám chce odkázať aj v tomto verši. Môj Boh. Boh chce byť veľmi blízko každému jednému z nás. Takže to sú tie štyri, štyri mená, o ktorých som teraz hovoril. Je to najvyšší a všemohúci hospodin a môj Boh. A čím je nám náš Boh? Tu sa hovorí v prvých dvoch veršiach. Je skrýšou, tvoňou, útočišťom, hradom. Vždy je to miesto, ktoré je miestom bezpečia, miestom istoty, miestom neporaziteľnosti, miestom, kde je bezpečie, kde je istota. Hrady sa už dobili, ale v svojom čase boli nedobytné. Ale Boh je našim väčšným hradom nedobytným a väčšným útočiskom. A v krátkosti sa chcem v druhej časti kázne dotknúť a od čoho nás Boh chráni, alebo v čom môžeme okúšať jeho ochranu. To sú tie ďalšie následujúce verše verš 3 hovorí, lebo on vytrhne ťa z pascelovca od zhubného moru. Čo je pascelovca? Lovec je niekto, kto poluje na zver. Tie spôsoby, taktiky sú rôzne a ide v podstate o to chytiť korisť. Sme my nejakou korisťou? Keď hovorí sa, že uh, vytrhne ťa z pascelovca. A kto je ten lovec? tým, že sme uverili v Pána Ježiša Krista, sme objektom toho, že a, diablovi sa nepáči to, že ideme k Bohu. A preto tá hrozba toho lovca môže byť vo fyzickej, duchovnej alebo duševnej oblasti. To nebudem rozoberať, len spomeniem. Môže ísť o tvoju fyzickú likvidáciu, ne- znepriamňovanie života. Môže byť o nejaký a, duševný útlak alebo duchovný útok. A tu Boh hovorí, že vytrhne nás z týchto vecí. Ak budeme dúfať, dôverovať, Boh nás z toho vytrhne. Žalm 124.7 hovorí, Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom, osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Jednoducho Boh je ten, ktorý zachraňuje. Vtáčnici sú tí, ktorí chytajú vtáčikov, možno ste to videli v prírodovedných filmoch, natiahnu také siete, vedia, kade idú, letia, majú letové koridory, vtáky, natiahnu také drobné siete a do toho sa chy, chy, chytajú vtáčiky a potom ich kružkujú to má trošku taký a, vedecký rozmer, ale chytia sa do toho. A Boh hovorí v tomto žálme 124.7, ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom, osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. My máme tú možnosť a tú privilegiu zakúšať to, že Boh nás vytrne z týchto vecí. Boh nastražené pásce zničí. Boh je našim a, tešiteľom a vytrhne ťa z každej. Neexistuje osídlo, z ktorej by ťa Boh nedokázal vytrhnúť. A preto hovorí, vytrhnem ťa z pascelovca. Verš 4. Peruťou svojou prikrieťa a nájdeš útočište pod jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavezou. Prikrieťa peruťami alebo krídlami. Keď ste, možno ste videli, ako orlica chráni mláďatá na hniezde, ale ešte taký nejaký príznačnejší príklad by mohol byť, keď ste videli, ako sliepka chráni malé kuriatka. Ako to býva. Videli ste už niekedy, keď sa zniesie taký jastrap nad miesto, kde sú sliepky a malé kurence pobehujú a kam bežia malé kuriatka? Ste si to všimli? Pod krídla. A jastrab už potom neutočí. Pod krídla svojej matky. Ak by to kuriatko nedôverovalo tomu, že jeho matka zavola na ňo, aby sa prišlo skryť, tak je nechané na pospas tomu dravcovi. Čiže jedna vec je, že Boh nás volá do bezpečia, na druhej strane je tam naša reakcia, aby my sme dôverovali tomu, že on nás ochráni. Lebo keby to lebo tie kuriatka bezdôverne, bez, bezhraničie, bezhranične dôverujú svojej matke a vlastne tá ich ochráni. Takisto Boh túži, aby my sme mu bezhranične dôverovali a prichádzali a chránili. A niečo podobné je napísané, možno ste to čítali, v Matúšovi 20, eh, 23. kapitole, 37. a 39. verš. Keď pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema, čo hovorí? v reči proti farizejom a okolitému ľudu. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždiš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Aj hľad zanecháva sa váš dom pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Pán Ježiš tu uvádza príklad e, seba ako toho, ktorý chce zhromaždiť tých, ktorí mu dôverujú, ako tá sliepka, ktorá chce ochraniť tie kuriatka. My sme tie kuriatka. Ale, pán Ježiš tam hovorí, ale nechceli ste. To bola reč voči farizejom. Oni nechceli. Hej? Ale čiže to je ten rozmer toho, že keď som hovoril, že ak je kuriatko, ktoré nedôveruje sliepočke, tak nemôže byť ani zachránené. Preto tam potrebuje byť aj naša dôvera. Preto, preto je Božím zámerom, aby nás Pán Boh ochránil od každého, od každej zlej veci a On je stále na stráži. Ak sa k nemu utiekame, ak ho vzývame, môžeme zakúšať práve túto vec. A ďalšia vec, ktorá je tam spomenutá, je, tam, je štítom a pavezou. Jeho vernosť je štítom a pavezou. Čo je paveza? Viete, čo je paveza? <laughs> Neviete? Ja som to doteraz nevedel, kým som si nepripravoval túto kázeň. Nejak ma to donútilo si to pozrieť. Viacej dneska si to veľmi rýchlo viete nájsť. A možno, možno ste počuli, možno nie, ale Paveza je... Uh, Paveza bol taký veľký štít, taká ochrana, ktorá bola zhruba taká veľká, ako je človek vysoký. A človek to nosil na rameni. Na rameni. To sa nasunulo na rameno a slúžilo to na ochranu pred e, šípmi e, z, z lúku a z kuše dokázalo to ochraniť celého človeka. Mohol sa človek za tým celý skryť a neprenikli vlastne šípy uh, žiadne. Mal to bojovník v čase, keď ešte vlastne neboli strelné zbranie. Hej. A štít bola viac menej ochrana proti meču a paveza proti šípom, už či vystrelným z luku alebo z kuše. A boh hovorí, jeho vernosť je štítom a pavezou. Boh chce byť tvoj ochránca. On je stále verný. A paveza je práve to, čo ťa chráni celého. Celého pred tým, aby sa ohnivé šípy nepriateľa, každé nepriateľstvo, každá zlá vec, každá zlá myšlienka, ktoré môže prísť do nášho života, aby ťa, aby ťa uchránil. Verš 5 a 6. Nočného postrachu nemusíš sa báť ani strela, ktorá lieta vodne. Trošku sa dotknem strachu a choroby. Strach môžeme zažívať eh, z rôznych vecí. Strach je niečo, čo zažívame, niečo, čo sa, čoho sa bojíme. Niečo, čo môže paralizovať náš život. Možno sú to nejaké okolnosti, možno sú to prekažky, ktorým čelíme. A choroba je taktiež nepríjemná záležitosť a Boh nás chráni. Pán Ježiš hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach a dôvera a spolahnutie sa. Sú to veci, ktoré sa potrebujeme neustále učiť. Aspoň ja, možno vy nie, ale ja určite. Ale majme na pamäti jednu vec, že Pán Ježiš vždy jedná pre naše dobro. On dopustí, ale neodpustí. Čiže ochrana, o ktorej som hovoril, či je to spas celovca, či je to prikrytie peruťami, či je to, že nám štítom a pavezou, či je to od strachu a choroby, že nás Boh ochraňuje, to neznamená, že niekedy neukúsime chorobu alebo nezažijeme nejakú nepríjemnú vec, ale Boh vždy jedná pre naše dobro a on dopustí, ale neopustí. A milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia na dobré. Príkladom toho, ako Boh chráni a čo sa deje v tom neviditeľnom svete, v otázke našej ochrany alebo ochrany zbožných, je Job. Tam Boh komunikoval, keď si čítate Joba, Boh komunikoval s Satanom, a Boh sa chváli Jobom, ako sa drží. A hovorí, videl si, ako sa ma pridrža? Vidíš, ako uh, mi dôveruje? Boh sa chváli nami. Boh sa chváli uh, Jobom. Ale tam nastáva ten moment, že Boh posúva hranice ochrany z Joba na Bože zvolenie, nie na dovolenie diablové. Diabol si musel pýtať dovolenie a Boh posúva tie hranice len na jeho život a je mu mnohé zobraté. Preto sa môže diať v našom živote, že prídu situácie, možno nie pre hriech, ale pre veci, ktorým momentálne nerozumieme. Tu rozumieme, pretože si ich čítame. Ani Job v tom momente to nevidel takto, hneď. Aj keď jeho, jeho reakcie boli veľmi zrele, to, čo sa dialo vlastne za oponou, čo sa dialo v nevidelom svete, on vtedy nevidel. My to čítame v celom kontexte a my vieme ten začiatok, vieme ten koniec, ale my vo svojich životoch mnohokrát nevidíme ten koniec ešte stále, ale môžeme byť pozbudení tým, čo Boh hovorí a Jobovi, že Boh nás chráni. A Boh môže posunúť, ale nikdy neopustí. Boh môže niečo dopustiť. Ten dôvod, prečo to je, Môžeme, môžeme to vedieť, nemusíme sa to dozvedieť, možno sa to dozvieme vo väčšnosti. Mnohokrát je to na prečistenie, možno sa, ti, sa Boh chce nejak uh, ťa premeniť alebo v niečom si ťa použiť, neviem. Ale niekedy môže tá byť ochrana e, stiahnutá, ale nie úplne tak, aby si bol úplne odpálený. Pretože ak sa ho pridržáš, Boh toto zasľubuje vo svojom slove. To neznamená, že nikdy nebudeme prechádzať nepríjemnými alebo obťažným obdobím, ale, ale Boh vyjadruje skutočnosť, že pokiaľ budeme ho považovať za svojho pána a útočište, vo všetkom, čo sa nám stane, bude jednať pre naše dobro. Boh je ten, ktorý má dobré plány pre naše životy a on nikdy a neskončil s tvojim životom, že by to vzdal, my ako ľudia to častokrát zdávame a ja strácam trpezlivosť a lámem palicu a v svojom živote som tak nad jedným človekom zlomil palicu. Hovorím, a čo jemu ho, budem hovoriť evanelium. A veru, že som ho po rokoch stretol a on bol veriaci. A slúži a je starší zboru v jednom zbore na Slovensku a Boh mi ukázal cez túto vec, že pre ňo je, nie je nič nemožné. Nie je nič nemožné. A tam, kde som ja lámal palicu, Boh nezlomil palicu, ďaká Bohu. A... Nebudem prechádzať ďalšie verše, lebo to by sme strávili veľmi dlho. Ja len prejdem na záver, na verš 14 a 16 a vypichnem tam zo pár vecí, ktoré je hodno spomenúť. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridržá a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Budem ma vzývať a vyslyším ho, budem s ním v súžení. Vytrnem ho a oslávim, nasítim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie. Je tam strašne veľa slovies, čo Boh urobí. Ale nie len to, ale sú tam aj veci, ktoré my máme robiť. Ja som si to tak zámerne napísal do dvoch stĺpcov a som to oddelil a sú tam, je tam spomenuté, vyslobodím ho, ochránim ho, vyslyším ho, budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim, nasytím ho dlhým životom, ukážem mu svoje spasenie. Tu som napočítal 7 alebo 8 veci, ktoré Boh urobí v prospech tých, ktorí v Neho dúfajú, ale sú to aj veci spomenuté, ktoré smerujú k nám, ktoré my máme vykonať. A sú spomenuté tieto. Pridrža sa ma, lebo pozná moje meno, bude ma vzývať. Ale není ich sedem, <laughs> sú len tri alebo štyri. Čiže viac je na tej strane Boha. A to je pozbudzujúce. Nie preto, že by sme my uh, teraz nejak menej toho vykonali, ale Boh činí pre nás oveľa viac. Boh, boh pre nás činí oveľa viac, ako si vieme predstaviť alebo vieme nejak vymodelovať. A nikdy som si to takto nenapísal, ale keď som to takto napísal, tak zrazu som videl, že o čom to je. Boh zasľubuje, že nás vyslobodí, ochráni, vyslyší, bude s nami v ťažkých chvíľach, vytrhne nás, oslaví, nasyti nás dlhým životom a dá nám svoju záchranu, svoje spasenie. Ak my sa budeme čo? Pridržať, hľadať a poznať meno jeho a budeme ma vzývať. To znamená, budeme sa modliť, budeme volať na jeho meno. A týmto by som chcel zakončiť dnešné, dnešnú kázeň. A zďaleka som neobsiahol tie všetky veci, všetky tie verše, lebo to by sme mohli byť dlhšie tuto. Ale chcel by som tak zhrnúť to, čo mm, bolo dnes povedané na tomto mieste. Aby sme mohli prejsť k tomu, aby sme mohli sa modliť. A hovorili sme o tom, že Boh je najvyšším Bohom. Nie od Neho vyššieho. On je najvyšší. On je všemohúci. On to, čo zasľúbi v tvojom živote, on aj naplní. On nie je obmedzený. V ničom obmedzený on je našim zabezpečením, zaplní naše potreby. Je hospodinom, ktorý je s nami a nás vykupuje a zachraňuje od zlého. A je náš Boh, alebo môj Boh, je ten, ktorý chce byť blízko teba. Nechce byť nejakým vzdialeným Bohom, ale blízko. Chce zdieľať s tebou obecenstvo. Potom sme hovorili o tom, že od čo všetkého nás chráni Boh v čom všetkom môžeme zakúšať jeho ochranu v tých ťažkých veciach, že nás chráni od, vytrhuje nás pas celovca, chráni nás svojimi krídlami alebo peruťami, chráni nás od strachu a choroby a vyslobodzuje nás. Neviem, čo konkrétne vy zažívate Možno sú to veci, ktorým čelíte, alebo ste vďační, že vás Boh z niečoho vytrhol akurát aktuálne, z niečoho, čo zakúšate, že vás Boh a vytrhol, niečo, kde vás vypočul. Môžeme, môžeme Bohu ďakovať, môžeme, môžeme ho zývať, môžeme volať na jeho sveté meno. Ak sú to veci, ktoré uh, sú ťaživé v životoch, či sú to na fyzickej úrovni, čiže sú to na úrovni tela alebo našej duše, našeho ducha, môžeme v tejto chvíli prejsť tomu, aby sme sa mohli spolu modriť. Modliť, pretože Boh zasľubuje, bude ma vzývať a ja ho čo? Vyslyším, vypočujem, vytrhnem. A poďme prejsť takej modlitbe k tomu, aby sme Bohu jednak ďakovali za tým, kým je, vzývali ho ale zároveň sa modlili a porúčali sa, aby sme prišli bližšie k nášmu Bohu. Pani Ježišu Kriste, ja ti chcem poďakovať za to, že ty si dnes v našom úseku zo svojho slova si nám ukázal, aký si. Ukazuješ nám, že si najvyšší Boh, že si všemohúci, že si Boh Jahve, ktorý je spasiteľom, že si náš Boh, ja ti ďakujem, že ty si Boh, ktorý si nemenný, že si Boh, ktorý ty sa nám dávaš spoznávať. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si Bohom, ktorý nás miluje, ktorý nás drží vo svojich rukách, ktorý nás chráni od všetkého zlého. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si našim bezpečím, že si našim pevným hradom, že si našou ochranou, Pane Ježišu Kriste. Aj v tejto chvíli ti ďakujem, Bože oče. Ďakujem ti, že boli v mojom živote chvíle, kedy som volal na teba a ty si ma vytrhol a ty ma vytrhuješ. Ty dávaš riešenia. Ty dávaš, pane, východisko. Ty dávaš, pane Ježišu, to, čo nikto nedáva. Dávaš pokoj, dávaš silu, dávaš pozbudenie. A ja sa modlím za každého človeka, ktorý je na tomto mieste s ťažkosťou, pane, v, kaž- v hoci ktorej oblasti. Či je to fyzická, pane Ježišu, či je to útok na mysel, na dušu, na city, či je to na ducha. Aby okúsil tvoju milosť, aby okúsil tvoje posilnenie, aby okúsil tvoje posilnenie, aby okúsil tvoje vyslobodenie. Bože, pretože ty zasľubuješ. Ty zasľubuješ, že vyslobodíš. Ty zasľubuješ, že zachrániš. Halelúja. My sa chceme my sa chceme poddať po Tvoju mocnú ruku. My chceme vyznať, že si dobrý Boh. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. si dobrý Boh a vzývame ťa aj teraz, Pane Ježišu, pretože si hodný úcty chváli. A <clears throat> ďakujeme ti za to, že nás miluje, že nás drží vo svojich rukách. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoju obeď. Ďakujeme ti za tvoju lásku, za tvoju širokú náruč, za tvoju milosť. Pane, nech naše životy svietia, nech naše životy smerujú k Tebe, Pane Ježišu, viac a viac. Nech naše životy viacej a viacej smerujú k Tebe, Pane Ježišu, k zdroju síly, k zdroju posilnenia. Pane, nech naše životy viac odzrkadľujú Tvoju milosť a Tvoju dobrotu. Nech sú premenené, Pane Ježišu, Pane. Ja sa modlím, aby to, čo si Ty nebudoval v našich životoch, nech je zbúrané, Pane, môj drahý. Aby to, čo si Ty nebudoval, Pane, hradby, ktoré si Ty nebudoval svojim duchom svetým, čo sme budovali my, nech, sú, nech pádnu, Pane Ježišu. Nech pádne, Pane Ježišu, to, čo nie je dobré. Pane, každá maska, každá, každá zlá vec, nech je, nech je uvoľnená, nech je, Pane, zlomená, nech je premenená, Pane Ježišu Kriste. A nech Ty buduješ, Pane Ježišu, v nás chrám, Pane Ježišu, podľa Tvojho, a, podľa Tvojho vedenia. Ja Ti tak ďakujem, že si dobrý Boh. Bože, Tebe patrí chvála a sláva. Nech sme viac Tebe podobní, Ježišu Kriste, v tejto chvíli. Nech sme viac podobní na Tvoj obraz. Nech viac uh, nesieme, Pane Ježišu, znaky, Pane Ježišu, Teba, Páne Ježišu, chvála Ti a sláva aj v tejto chvíli. Páne Ježišu, vďaka Ti, že si dobrý Boh. Amen. Amen. Hallelujah.